cikin hanzari aljanin biyu suka rankwafa ƙasa gulzum jafar da elisa suka haye bayan nargas gimbiya sima kaddar da boka hafsul haba suka haye bayan aljani drafus a lokaci guda aljanan suka buɗe fukafukansu suka yunkura bisa mamaki sai suka ji sun yi sama karfin jikinsu ya dawo har ma suka ji da ko da ganin cewa sun kubuta sai hafsal habar ya leko kasa ya kutuntumawa dodannan nan zagi har da jefo musu wani dutse ko da dutsen ya dira kan gunkin dodo daya sai ruhin sai dawo jikinsa cikin zafin nama dodon nan ya dago kansa sama da hannunsa guda kawai sai hannun nasa ya sama ya ta ƙara tso yana mai tafiya sululululul cikin abin da bai wuce dakika uku ba hannun ya danko hafsal habar ya jefa shi a bakin dodon nan ya loma guda da shi ya haɗe. a wannan lokaci tuna aljannin margos da aljannin dirkos sun yi nisa da barin yankin jejin kalkin yalisa ta dubi jafar ta ce lalle sau tare mutum shi ke jefa kansa cikin halaka ka dubi shirme irin na boka hafsul haba gaba ɗaya mu mun gama kufuta amma saboda wauta irin tasa sai da ya tsokano dodannin gashi yanzu sun cinye shi shikenan kuma yanzu ya mutu a banza ba tare da ya cika burin rayuwarsa ba tunda bai ɗauki fansa ba akan sarki zurkilu Jafar ya ce kware kuwa ai ma an ce da hakuri da rashin sa tazarar su yar kadan ce yanzu dai sai mu barka tunda mun samu nasarar dauko takobin Sarjas saura kuma batun zuwa birnin Tehran dan sato aljini markahul sabus a cikin kurkukun karkashin kasa shin ko a cikin mu nan akwai wanda ya san sirrin fada sarki Umanu dan musamman matakan da zamu bi mu samu nasara sa'ad da Jafar ya zo na azancansa kowa ya shiru aka rasa wanda zai ci wani abu daga can sai aljini da rufus ya ce idan babu wanda ya sani a cikin ku ni zan yi bayani amma ku yi hakuri sai mun samu wuri mai kyau mun yada zango kowa ya samu abinci ya ci mun kore yunwa da kishirwa da kuma wannan wahalar da muka sha ta kwana uku da jan haka sai gimbiya sima ta ce kwarai kuwa ka zo da dabara mai kyau domin bayani baya shiga sai da nutsuwa daga nan kowa ya shiru ba kara cewa uffan ba har suka hango wani daji mai yawan itatuwa da koramai cikin hangare suka isa wannan jeji da zuwa suka sauka cikin da ke dakiku kaɗan aljane gurzum ya je samo musu abinci da abin sha daga 'ya'yan itatuwa bayan kowa ya samu nutsuwa sai aljane durfus ya gyara murya ya ce to sai kowa ya bani aran kunnansa kuma ku bani dukkanin nutsuwa ku don ku ji labarin masifin da ke cikin fadar sarki Lu'man da kuma hanyoyin da za mu bi don mu kubuta daga sharrinsa ni ma ban taɓa zuwa wannan wuri ba amma na samu labari ne daga bakin shugabana Bokasul Baini da farko zan fare muku takaitaccen tarihin shirin sarki Lumanu da irin karfin tsafinsa da kuma yadda aka yi gagara a nan duniya sarki Lumanu mutum ne wanda tun yana yaro karami dan shekara shida yake bauta da hidima a gidan wani shararren boka da zamanin sa ya shuɗi ana kiransa Abul Fasu sarki Lu'man ya sha bakar wahala hannun boka a Faso domin duk sa'ar da aka bashi wani aiki ya kuskure sai an gana masa azaba kala 100 tun Lu'man da jin tsoron azabar da ake masa har ma ya zama ya yi sabo da ita boka a Faso na da 'ya'ya hudu amma gaba ɗayan su babu wanda ya samu sirrukan tsafi a hannunsa shi ma Lu'man da yake masa biyayya da bauta mara misaltuwa bai samu komai a wajensa ba amma har kullum bai taba nuna gajiyawa wasu ba akan ci gaba da yin mota duk da cewa yana matukar azabtar da shi ana na a cikin wannan hali sai wata rana aka wayi gari boka abul faso ya kwanta ciwon ajali yayin da ƴaƴansa suka tabbatar da cewa wannan ciwo ba na tashi bane kuma suka fahimci cewa ba su karar da komai ba na daga sirrukan tsafi a wajensa sai suka sace dukiyarsa gaba ɗaya suka rabe ta a tsakaninsu kowa ya kama gabansa suka shiga duniya yayin da Abul Fasu ya fuskanci abin da ya faru sai ya kade ta da Lu'man a cikin ɗakin sa inda ya dube shi ya ce ya kai Lu'manu kai sani cewa kai bauta a gare ni shekara da shekaru kuma na azabtar da kai azabar da ban taba yi wa wani na ba amma hakan bata sa ka guje ni ba a matsayin ka na almajiri na mai neman sirrukan tsafi har yanzu baka kare da ni da sihiri ɗaya ba lalle kai hakuri mai yawa yau gashi ƴaƴana na ciki na sun guje ni kuma sun sace dukiyata gaba ɗaya sun gudu amma har yanzu kana nan manna da to ka sani wannan hakuri da kai shi zai sa ni taimake ka ka kai ga wani babban matsayi wanda sai ka shahara ko ina cikin duniya zaka mallaki dukiya mai dimbin yawa kuma zaka mallaki macen da babu kikkiawa kamar ta zaka zama sarki mai mulkin katuwa kasa haka kuma zan hada ka da wasu bakaken aljanu waɗanda sun kasance manyan sadaukan da babu kamar su daga cikin zura aljanu waɗannan aljanu guda dubu hudu ne da arba'in da hudu muddin kana tare da su babu wanda ya isa ya ci ka daki yaki sa'ada abul fas ya zo na azancansa sai tari ya tarnike shi da kire samu tarin nan ya lafa sannan ya dubi lu'mani ya ce ya kai lu'manu mi tsaye ka buɗe waccan randar ba ruwan sha ne a ciki ba za ka iske wani kambun tsafi a ciki na umarce ka da ka ɗauki wannan kambu ka sa shi a dantsan kana ko da jin haka sai Lu'man ya miƙe zumbur ya je buɗe wannan randa ai ku sai ya arba da kambu cikin sauri ya ɗauki kambun ya sa dantsan sa na hagu kamar yadda Abdul Fas ya umarce shi sanya kambun ke da wuya Lu'man ya ji wani irin karfi na shigar sa mara misaltuwa sannan kuma da ya dubo waje ta taga ɗakin sai ya ga yana iya hango abin da ke can nesa kamar tafiyar sa'a 40 haka kuma in ya tafiya taku ɗaya sai ga ya kai wajen da sai yayi taku goma da abul fasi ya dube shi ce ya kaji yanzu a jikinka Lu'man ya ce ina jin kamar zan iya tashin duniyar nan gaba ɗayanta kuma ina jin kamar komai nisan tafiya zan iya ta ba tare da na gaji ba kuma ina jin kamar zan iya fin tauraruwa karfin gudu a sararin samaniya sa'ad da boka abul fasi ya ji haka sai murmushin karfin hali game da hadiya yawo ce je ka abinka lu'manu duk garin da ya baka sha'awa ka kashe sarkin su ka hauka ragarsa duk macen da ka gani kana so ka kwace ta koma ta waye lalle kana tare da bayin mu guda 444 waɗanda za su kare ka daga dukkan hadari gargadi na gare ka shine duk ya kar ka kuskura ka cire wannan kamban tsafi daga hannunka ka kasance tare da shi dare da rana nan take Lumani ya ban kwana da Abdul Fasu ya sunku ya sumbaci goshinsa yana mai zub da hawaye saboda sabo nan take shi ma Abdul Fasu ya zub da hawaye ya kama hannun Lumani ya kankame kirjinsa yana sumbata a haka rai halinsa sa'ad da Lumani ya fuskanci cewa Abdul Fasu ya mutu sai janye hannunsa daga jikinsa ya koma gefe guda yana kuka ba zato sai gagawar abu'l-fasu ta ruburbushe ta zama kasa wata irin iska ta shigo ɗakin ta kwashe ƙasar gaba ɗaya ta yi sama da ita suka bace a sararin samaniya manyan boka ya mutuwar su ma abin al'ajabi ce lu'umani ya wannan furci yana gaba faɗin haka ya juya ya fice daga cikin gidan gaba ɗaya wata sake da wuya sai gidan gaba ɗaya nitsa ƙarƙashin ƙasa kamar an jefa dutse a cikin teku lu'umani ya waigo ya kalli filin wajen ya ga babu komai tamkar wani abu bai taɓa wanzuwa ba a wajen kawai sai jinjina kai ci gaba da tafiyarsa bayan yar gajere ya tafiya sai kawai Lumanu daga gungun waɗansu manyan bakaken aljanu sun bayyana a gabansa cikin tsoro ya ja da baya tsaya sannan ya dube sai ce su waye ku me kuke nufi da ni maimakon su bashi amsa sai gaba ɗayan su suka yi sujada a gare shi babban cikin su ya nuna wannan kamban tsafi da ke hannun Lumanu ya ce gaba ɗayan mu nan bayi ne masu bauta ga wannan kamban da ke hannunka lalle za mu kasance masu biyayya ga wanda duk ya daura shi faɗi ka ko ci iri ci yanzu nan mu biya ta yayin da Luqman ya ji haka sai farin ciki ya lullube shi ya duba aljannan na yace ina so ku kai ni zuwa birnin da babu kamar sa a kyau da girma kafin ya gama rufe bakin sa tun aljannan nan sun yi sama da shi cikin abin da bai wuce dakika 300 ba suka ajiye shi a tsakiyar fadar birnin tayar a wannan lokaci ko sarki Bahramu na zaune bisa karaga fadawa sun kewaye shi ana kwasa gaisuwa kawai sai Lu'manu ya kama wuyan sai murde ya ga wasa gaba ɗaya fadar ta ruɗe da ihu dakaru suka ta a kansa ko da ya daka musu tsawa sai duk suka tarwatse kowa ya tsuguna ƙasa bisa guyoyinsa wannan alama ce ta mubaya Lu'man ya dubi fadawa dakaru da sauran jama'a gari da ke cikin fada ya ce ni ne Lu'man Ibn Saffan daga yau na zama sarkin ku wanda duk ya bi ni zai huta wanda ku ya bijire mun zai fuskanci azaba mai radadi kuma na shayar da shi a cikin mutuwa gaba ɗaya jama'a suka ce mun ji mun bi ka daga wannan rana sarki Lumani ya ci gaba da mulkin birnin Tehran wata rana sarki Lumani a cikin madubin tsabansa ya gano wata kikkiawar mace wadda ta kasance matar sarkin faransa ce ana kiranta Gimbiya Fatisa yayin da sarki Lumani ya ga wannan mace sai ya rude ya imoce ya kama da matukar begenta take sa aka rubuta wasiƙa ya aike wa da sarkin Faris sakon cewa yana so ya bashi wannan mata tasa idan ku yaki zai zo da kansa ya yake shi ya tafi da ita da karfin ziya. yayin da wannan sako ya riski sarkin Faris sai hankalin hankalinsa ya dugunzuma ya rasa abin da ke masa dadi a duniya domin ya dade da samun labarin sarki Lumanu ya tabbatar da cewa ba karamin shi kuma bane ya fi karfin sa sarkin farisa ya tare kan majalisar sai sanar da su halin da ake ciki daga bisani ya nemi shawarar su wazirin sai miƙe ya ce ya mai duniya. masu iya magana sun ce zama lafiya ya fi zama dan sarki kowa anan ya san cewa babu yadda za mu yi da sarki Luqman kuma idan fushinsa ya tabbata akan mu zai zo da sa ya shafe mu ni ina ganin zai fi kyau ka rungumi kaddara ka bashi matan nan taka don ka ceto jama'a daga masifan lumana yayin da sarki ya ji wannan batu sai ya shiru yana tunani daga can sai hawa ya zubo masa yace na amince da wannan shawara nan take sarki ya miƙe ya shiga ya sanar da matarsa Fatisa halin da ake ciki ko da ta ji wannan bakin labari sai ta fashe da kuka saboda bakin ciki ba wani abu bane ya janyo haka face sanin cewa sarkin farisa mijinta ne na farko wanda aka yi musu auren saurayi da budurwa sai da suka shafe shekaru shida suna soyayya kafin yin aure lalle suna mutukar kauna juna shi kwa Luqman tsoho ne ya manyanta a matsayinta na mace mai karancin shekaru da tsagwaran kyawu bata dace da Luqman ba Fatisa ta dubi mijinta tace ya kai masoyina ni kam da na auri wani ba kai ba gara na kashe kaina ko da jan haka sai sarki ce aikuwa idan kika yi haka kin ci amanar soyayya in baki a duniya ina amfanin rayuwata na hore ki da ki rungumi kaddara kamar yadda ni ma na runguma ina son ki amince ki zauna da Lu'man ki sani cewa shekarunsa sun tura ba lalle bane ya dade a duniya ni da ke ku har yanzu muna da kuruciya da zarar Lu'man ya mutu sai ki dawo gare ni mu ci gaba da rayuwa da wannan bayani jikin Fatisa ya sanyi ta amince aka tafi da ita birnin Tehran ta zauna tare da sarki Luqman bisa dole ba dan tana so ba wannan shine usulin tarihin samun sihirin tsafin sarki Luqman da kuma yadda aka yi mallaki macen da babu mai kyawunta a duniya yanzu kuma sai ku ƙara sauraro da kyau don ku ji irin masifin da ke cikin fadarsa da yadda za mu yi mu kubuta daga lokacin da sarki Lu'manu ya ga mallaki gimbiya Fatisa sai ya fara tunanin lalle ya kamata ya kafa matakan tsaro na musamman a cikin fadarsa dan kada wata rana wani ya zo ya sace ta a wannan lokaci karfin mulkin sa ya bunkasa har ta kai cewa yana kai hari ga duk kasar da ya so ya ci ta da yaki wani lokacin sai kashe sarkin garin wani lokacin kuma sai kama shi kulle a kurkuku a bisa wannan dalili ne yasa aka gina masa wani kurkuku na musamman a ƙarƙashin ƙasa mai ƙofofi goma sha biyu a kowace ƙofa akwai dakarun aljanu guda dubu goma masu tsaro babu wanda ya isa ya shiga ko ya fita sai da izinin sarki lumanu fiye da shekaru arba'in baya duk fursunan da ya shiga cikin wannan kurkukun ya shiga kenan ba za a ƙara ganin su ba ba ma mutum ba hatta aljanu suna tsoron a shigar da su cikin kurkukun sarki lumanu saboda tsananin irin azabar da ke cikinsa ita kofa da sarki lumanu an kintsa ta da tsaron tsafi yadda duk karfin sihirin mutum ko aljini bai isa ya ratsa cikin ta ba yayi abin da ya so sai dai da izinin sarki babu wani tsafi da zai tasiri a cikin fadar sarki Lukmanu sai nasa komai kan mutum da zarar ya haɗu da bakaken aljinan nan guda 4400 sai dai buzunsa har yau har gobe ba a samu wanda ya samu lago a kansu ba sa'ad da aljani Drufus ya zo na azancansa sai Zafar ya ce har yanzu dai magana kake amma baka ce komai ba ka zai zayyana mana karfin sihirin Lu'manu ka gaya mana matakan tsaron gidansa amma har yanzu baka faɗa mana yadda za mu iya shiga kurkukun ba mu sato aljani markawul sabus Drufus ya ce haba yaro me kake ci na baka na zuba idan ka bi na a zan warware muku zare da abawa kamar yadda na faɗa muku a baya cewa muddin sarki Lukmana na tare da kambinsa na tsafi babu wanda zai iya samun nasara kansa to ku sani cewa shi wannan kambin tsafi usulinsa ya fito ne daga hannun wani gagarumin matsafin aljani da ake kira shamharu wannan aljani na zaune ne a can wani tsibiri da ake kira Baharzos a tekun Fasha masana tarihi sun tabbatar da cewa tun farkon kafuwar duniya babu wani mahaluki da ya taba zuwa tsibirin bahar zos sai aljani shamharu shi ma tun da je bai da ba domin an ce babu wani wuri mai dadin ni'ima sama da tsibirin bahar zos a wannan wuri mutum na iya ganin duniya gaba ɗayanta da duk abin da ke cikin ta tamkar yadda za a zuba ruwa a cikin koko a ga iya zurfin sa akan wannan tsibiri akwai waɗansu bishiyoyi guda uku bishiyar farko ta dabino ce bishiya ta biyu ta zaitun bishiya ta uku kuwa turaren wardi ne da mutum ko aljan zai samu ƴaƴan waɗannan bishiyoyi guda ɗaya ɗaya ce da ya samu ikon shiga ko ina cikin fada sarki Lu'manu ba tare da waɗannan baƙaƙen aljanu sun iya tsaye da shi ba haka kuma zai iya gaba da gaba da sarki Lu'manu su gwabza yaƙi har ya samu nasara kansa ku yi sani cewa tsakanin tsibirin Bahar Zos da wannan duniya da muke ciki tafiya ce ta shekara dubu ɗaya ko da aljini da rufus ya zo na a bayanin bayaninsa sai ya lesa ta tsaki ta ce kai da ta haka gufa mun gaji da gafara sa har yanzu ba mu ga kaho ba kai kidan ka kai rawarka ba mu gane nufin ka ba ka san dai cewa a cikin mu nan kaf babu wanda zai iya zuwa tsibirin Bahar Zos har ya samu ƴaƴan waɗannan bishoyi uku to yanzu ta yaya za mu mallake su da rufus ya murmushi ya ce yawwa ai amfanin tambaya kenan dama an ce matambayi baya bata idan ba ku manta ba a baya an bayar da labarin waɗansu mutane waɗanda aka ce sun kasance ma'abota wani addini ne da ake kira musulunci tabbas waɗannan mutane sun ci ƴaƴan waɗannan itatuwa guda uku inda za mu samu ɗaya daga cikin su ya mana jagora zuwa fada sarki Lumanu da mun samu nasara bisa mu ko da jin haka sai Jafar ya ce yanzu ina za mu iya ganin irin waɗannan mutane kafin bokasul bayan ya umarce ni da ɗaukar su gimbiya sima na ga ɗaya daga cikinsu a can jejin salmin a bayan dutsen buhur yana yin wata irin ibada da za ku amince da ne mana jagora zuwa gare shi yanzu a cikin da lokacin da bai wuce sa'a 24 ba durfus ne wannan jawabi ya haka sai gimbiya sima ta ce ni kam na amince ta dubi Jafar da Elisa ta ce ku kuma fa mu ma mun amince suka amsa cikin haɗin baki aljani da rufus ya dubi nargas gulzum da kaddari ya ce ba na ta taku ko ku amince ko kuƙi da ɗaya ne tunda da iyayen gijin ku sun amince yanzu ni kaɗai zan ɗauke ku gaba ɗaya zuwa jejin salmin na umarce ku da ku hau bayana kafin koya wani yunkuri tuni jafar da ilisu sun haye kan zurfus gimbiya sima ce ta biyu musu sannan kaddaro nargas da Gulzum. cikin jin karfi aljani sai ya kuraye sama da su gaba da tamkar bai ɗauko mai ba lalle gaskiyar masu iya magana da suka ce wani kayan sai amali hakika in banda aljani durfusa ya cika katu kuma sadauki da bai sai ya dauki waɗannan halittu har guda bakwai ba shi kadai kamar yadda ya furta kuwa haka al'amarin ya kasance wato a cikin sa'a 24 suka isa jejin Salmin da zuwa sai aljini Darfus ya jira kan dutsen Buhura wannan dutse na buhur na da matukar tsawo faɗi da girma ba lalle bane wanda ke kasansa ya iya ganin abin da ke sama dare suke da wuya sai suka hau dube dube amma ba su ga komai ba ba su ga kowa ba Jafar ya dubi Durfus cikin fushi ya ce kaga irin ta ko ina mutumin yake gashi mun zo ba kowa a wajen babu mamaki ma shirga ta kai cikin fushi da kuncin rai Durfus ya dubi Jafar ya ce kai yaro yanzu baka ji kunya ba ka dubi tsoho kamata ka ce na yi ƙarya kai in banda daraja biyayya ta ga gimbiya ka isa kai mu rashin kunya na kyale ka ai da tunan na mutsitsike ka na ruburbushe ka ka zama gari ko da jin haka sai sima ta ce ya isa ba fada da ya kawo mu ba ko fushi nuna mana wancan lokacin a daidai ina ga mutum durfus ya nuni da kasan dutsen gaba ɗayan suka matsa zuwa ga ƙarshen saman dutsen bisa mamaki kuwa sai suka ga wani kikkiawan saurayi sanye da fararen tufafi kuma a zaune bisa buzu ya fuskanci gabas hannayensa bi tsaye a sama yana ta faɗin wani abu da ba a ji cikin murna da hanzari da fus ya nuna wannan saurayi yace ce yawa gashi nan ga wanda nake ba ku labari amma ina ganin yana cikin yin ibada su mu jira har ta ma tukuna sannan mu je mu ga masa bukatun tun sa da gimbiya sima ta arba da wannan kikkiawan saurayi ta ji duniya babu wanda take so sama da shi nan fa ta kura masa ido ko kawo da kai ba ta yi har kaddari ya lura da halin da ta shiga al'amarin da ya ba shi mamaki amma sai ba sa bayan kamar da 140 sai wannan saurayi ya kammala ibadarsa ya miƙe tsaye dauki buzun sa da nufin ya dan wasa sawayensa ba zato ba tsammani sai ji da wani abu mai nauyi a bayansa saurayin ya juya a nutse ba tare da jin tsoro ba dan ganin ko menene kawai sai ya arba da su Jafaru tare da su Aljani Durfus mun zo gare ka da aminci ba da niyya cutarwa ba muna son ka taimake mu bisa wata bukata muhimmiya Jafar ne wannan furci kikkiawan saurayin bai ci komai ba sai bayan ya kare musu kallo ɗaya bayan ɗaya ko da zo kan gimbiya sima sai gaban sai faɗi. zuciyarsa ta fara daka saboda ganin tsananin kyawunta amma sai ta maza ya kauda kai ga barin kallanta sannan ya dubi Jafar ya ce ina sauraro da me kuka zo gare ni nan take Jafar ya kwashe labarin su gaba ɗaya tun daga farko zuwa karshe ya zayyana masa kuma ya sake neman taimakon sa a bisa jagorancin da zai musu zuwa fada sarki Lomano yayin da kyakkyawan saurayi ji abin da ke tafa da su sai ya shiru yana tunani daga can sai ya ce zan iya taimakon ku bisa sharadi guda sai dai akwai matsala matsalar ko ita ce kun san har abada ruwa da wuta ba su haduwa a zauna lafiya ni ruwa ne ko kuma wuta ne ta yaya tafiyar mu za ta dadi ko da jan haka sai gaba ɗayansu suka cika da mamaki Jafar ya ce ka jefa mu cikin duhu ba mu gane manufarka ba kikkiawan saurayin ya murmushi wanda hakan ta sa kyawunsa ya ƙara bayyana fiye da da yace ni ma abocin addinin musulunci ne ku kuma abota addinin tsafi ne lalle babu jituwa tsakaninmu rayuwa ta ba irin taku bace mun san da haka amma muna son kai ka mu ma mai namu amma ka taimaka mana mu samu biyan bukatun Gimbi ya sima ce te wannan furuci yayin da take masa wani irin kallo mai dauke da alamar tambaya ba zai yiwu ba ni kam na amince zan taimake ku amma bisa sharadi guda kamar yadda na sanan muku a farko sharadin shine idan bukatar ku ta biya za ku bayar da gaskiya da addini na wai shin menene addinin naka kuma wa kake bautawa Jafar ne ya wannan tambaya kikkiawan saurayi yace addini na shine musulunci bana bautawa kowa sai Allah sarki guda daya wanda ba shi da abokin tarayya bai haifa ba ba haife shi ba shine ya halicci mai da kasai kuma shine halittun mutum da aljan ba dan komai ba sai dan su bauta masa a doran kasa ubangiji na shine wanda ya wanzu tun babun babu kai tun babun ma bata san kanta ba wanda duk ya imani da shi zai rabota duniya da lahira wanda ku ya masa zai kankana masa azaba mai radadi ya ku waɗannan mutane da aljanu ina roƙonku da horo a gare ku da ku ji tsoron Allah ku tuba gare shi ku daina tsafi da shirka lokacin da kikkiawan sauran ya zo na sa sai gaba su suka yi shiru aka rasa wanda zai ce uffa daga can sai aljini nargas ya ce idan har kana so mu gazgata ka to kai mana jagora zuwa fada sarki lumana ya yake shi ka kawar da shi kuma ka fito mana da aljini markahul sabus daga cikin akwatin karfan da aka kulle shi sauran yace duk zan yi abin da kuka faɗa da izinin ubangijin musulunci amma ina so na sani idan ne hakan a gaban idanunku za ku bayar da gaskiya ga ubangiji na kwarai kuwa ai idan kai haka ka tabbata da gaskiya shikenan na amince ku dauke da mu tafi zuwa birnin Tahir kafin mu tafi ya kamata ka san mu mu san ka Jafar ne wannan jawabi ni suna na Jafaru wannan ku sunanta Elisa kawata ce kuma garin mu daya mun fito daga birnin Sin wannan ko sunanta jimbiya shi ma halin yanzu ita ce ke mulkin birnin laharib wannan guntun mutumin wazirinta ne ana kiransa kaddaro wannan bawan yalisa ne sunansa gulzum wannan sunansa Nargas bawa ne ga mahaifin yalisa bokajin shi shi ko wannan katan aljanna sunansa turfus shi kuma bawa ne ga boka sulbaini na kasar laharib ka sani cewa durfus ne ya ba mu labarin ka yace kana daga cikin ma'abota addinin musulunci kuma za ka iya taimakon mu yanzu sai ka gabatar da kanka a gare kyakkyawan saurayi murmushi a karo na biye ce sunana Hubairu ibn Mas'ud na fito daga wata ƙasa da ake kira Shamsul Khair na musulmai ne an haife ni a cikin musulunci kuma na girma a cikinsa bayan na samu isasshen ilimin addini sai ne sallama da iyayena na shiga duniya don yada addinin Allah a doron ƙasa na yi yawo gari gari ƙasa ƙasa wasu wuraren a karɓe na hannu biyu wasu wuraren kuwa sai a kyamace ni har ma akan kama ni a yi ta azabtar da ni ko a so a halaka ni amma sai ubangiji na ya cece ni wannan shine takaitaccen tarihin rayuwata bayan Hubairu ya gama wannan jawabi sai su jafara suka keɓe gefe guda suka yi kuskus sannan suka dawo gare shi aljani durfus ce ya kai Hubairu mun amince da sharaɗin da ka ya mana amma mu ma muna da namu sharaɗin da ya kamata ka kiyaye yayin da muke tafiya tare da kai sharaɗin ko shine lalle ka nisanci ibada ko ambaton ubangijinka yayin da muke dauke da kai a sararin samaniya idan har kana da uzurin yin haka to ka sanar da mu mu sauko kai da abin da zaka yi haka kuma ba mu amince kai tallan addinin ka ba ga ɗayan mu har sai bayan bukatun mu ta biya sa'ad da Hubayl ya ji haka sai murmushi ya ce shikenan na amince mu tafi ba tare da bata lokaci ba aljani durfus ya sake rankwafawa kowa bayan bayansa har da Hubairu sannan ya buɗe fukafukansa ya sama ya luluka a cikin gajimare wannan shine abin da ya faru tsakanin su Jafaru da Hubayru bin Mas'ud wani kikkiawan saurayi ma'abocin addinin musulunci wanda soyayya ke kokarin shiga tsakaninsa da Gimbiya Sima a can birnin Tahran kuwa a yau ne sarki Lu'man ya waye gari cikin tsananin fushi da tashin hankali ainin ba komai ne janyo hakan ba sai binciken da ya je da daddare a madubinsa na tsafi binciken ya tabbatar masa da cewa lalle akwai waɗansu mayaka da ke shirin afko masa kuma idan har suka zo za su samu nasara kansa har ma su kawar da shi kuma su sallama dukkan fursunonin da ke tare da shi a tsara a kurkukunsa a bisa wannan dalili ne sarki Lu'man ya tara dukkanin dakaransa mutane da aljanu ya musu mummunar ba akan kowannen sai zauna cikin shiri shiri ba na wasa ba domin a halaka makiya masu zuwa ga wannan rana dai sai da Umanu ya tattaro gaba ɗayan dakaran ƙasarsa suka cika fadarsa ciki da waje sannan ya ƙara matakan tsaro ɗari bisa ɗari fiye da da ana aka zauna ana jiran isowar abokan gaba al'amarin su bai ruka tunda suka fara tafiya a sararin samaniya babu wanda ya magana da wani har tsawon lokaci tunda aka fara tafiya gimbiya sima ta kasa samun sukune da zarar ta ki gida ta rufe idanu dan ta bacci sai ta rinka ganin hoton fuska Hubairu a cikin zuciyarta da zarar ta bude idan ta kuma sai ta dubi inda yake zaune suna hada ido sai kowannen sai sauri ya da kai nan fa al'amarin ya dame su gaba daya domin duk halin da ta shiga iri ɗaya ne da nasa a gaba ɗayan wannan tawaga babu wanda ya lura da abin da ke faruwa sai waziri Kaddaru tun a can jejin Salmin Gaddari ya fahimci cewar soyayya na neman shiga tsakanin sarauniya da wannan bakon saurayi to amma da farko sai fara tunanin ba so bane kawai dai al'amari ne na ganin abin da babu zato yayin da aka dirfafa hanyar birnin Tehran kwa sai Gaddari ya tabbatarwa da kansa cewa lalle soyayya ce ke shirin afkowa domin kallon da masoyin ke wa junansu ya wuce na rashin sabo dan yana dauke da alamar tambaya ko da kaddara ya ga gimbiya sima ta kasu sakat sai matsa dab da ita ce ya shugabata tunanin me kike yi ne tun dazu ga kin kasa yin bacci kuma kin kasa zauna ko tsaye yayin da sima ta ji wannan tambaya sai ta murmushi ce ai dole ne ka ga na shiga wannan hali domin na matukar tunanin abin da ke gaban mu hakika na tsorata da jin labarin shirin sarki lumanu ni kam ina ganin idan muka isa fadarsa babu wanda zai tsira daga sa Dattare ya murmushi ya ce wannan shine kaɗai abin da ya dame ki cikin mamaki ta dube shi ta ce sai kuma tunanin halin da na baro kasata da jama'ata kwarai kin zo da magana mai karfi to amma me kike gani dangane da burin rayuwarki shin har yanzu kina da kudirin ci gaba da gwagwarmaya har zuwa lokacin da za mu samu nasarar buɗe kundin tsatsuba ko ko da zarar mun mallaki aljanimar kawo sabus zaki koma gida sa'ad da gimbiya sima ta ji wannan tambaya sai ta murtike fuska ta ce kai kaddaro tambayoyinka sun ishe ni haka lalle ka tsuke bakinka ko kuma fushi na ya tabbata a kanka cikin girmamawa kaddare sun koyar da kai kasa yace tuba nake ranki dade ayi min afuwa ba zan kara ba daga nan yayi shiru bai kara magana ba har suka hangi gine-ginen birnin tayaran daga can nesa da yake magarba tayi a wannan lokaci fitilun garin a kunna suke ko ina ka duba a haskake gwanin sha'awa birnin Tehran gari ne mai manya-manyan gine-gine na zamani masu tsayin gaske saboda kyawun garin ake masa lakabi da dausayin hutu wannan birni ya daukaka a fagen kasuwanci domin an yi ittifakin cewa duk duniya babu wata kasuwa da take ci sama da ta birnin Tehran a wannan zamani bisa wannan dalili ne attajirai suka yawaita a birnin amma yawan su babu wanda ya kama koda farcen kafar sarki Lumanu a yawan dukiya kai saboda tsawar tarin dukiyarsa